Contrabanda FM. Salutacions contrabandides i contrabandits, salutacions a tothom que estigui sintonitzant les zones lliures de Contrabanda FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o bé per internet a través de l'emissió online a contrabanda.org. Molt bona nit, gràcies per continuar a la sintonia de Contrabanda. Ara mateix comença Ones de Pau, el programa que intenta fer difusió per la des, ah, <laughs> desmilitarització, anava a dir, que sempre se m'oblida, i pel desarmament. Ones de pau, ràdio, difusió i acció, pel desarmament i la desmilitarització. Tots els diumenges a les 11 de la nit fins a les 12 i mitja i també en redifusió els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. Sonen els violins i els acordions del Brossa Quartet de Corda amb aquesta versió que és la sintonia del programa i que recorda la resistència antifeixista dels camps de concentració a l'Alemanya nazi. I avui, diumenge 21 d'agost, Fem un nou programa en directe des de l'estudi 1 de Contraband FM i parlarem d'una persona que realment està molt silenciada i que se'n parla poquíssim o pràcticament res. Es tracta del soldat Bradley Manning. Us sona? Sabeu qui és? Bradley Manning? Segurament coneixereu i haureu sentit a parlar eh, de Julian Assange, el que doncs, eh, es presenta com a l'editor en cap de Wikileaks. Bé, doncs, eh, suposadament, eh, el Bradley Mining és la persona que ha filtrat tots aquests cables, tota aquesta informació secreta dels de, Estats Units, de l'administració dels Estats Units a Wikileaks. I per aquest motiu, el soldat Bradley Manning està empresonat des de fa molts mesos, Realment, com us deia, no, no se'n parla, mm, els mitjans poca informació donen, sí que hi ha molta atenció mediàtica cap a Julian Assange, però no en canvi cap a Bradley Manning. Avui, doncs, a Ones de Pau dedicarem aquest programa, repetirem bastantes vegades aquest nom, Bradley Manning, perquè tothom tingui present aquesta víctima de la llibertat d'expressió i d'una causa doncs, tan justa com fer pública una informació que significa doncs, crims de guerra comesos pel seu país. Pels governadors, per l'administració del Pentàgon, de la CIA, de l'FBI i de molts polítics, aquesta persona, Bradley Manning, és un espia <laughs> i ha comès una traïció a la pàtria. Bé, avui veurem com molt bé explica el grup de suport de Bradley Manning doncs que per ells és tot el contrari. Aquesta persona es considera patriòtica, inclús, i bueno, diuen que és un heroi. Avui intentarem explicar-ho. Gràcies per acompanyar-nos. Seguim a la sintonia de Contrabanda FM. Això és Ones de Pau i estarem fins a les 12 i mitja de la nit. phone number. Please leave a message or call me back later. Thank you. Ah, aquesta és la única veu gravada del soldat Bradley Manning. L'hem editat d'un vídeo que ara us resumiré i que la podeu trobar a la pàgina del grup de suport de Bradley Manning, que és www.bradleymanning.org. Eh, Bradley amb Y, Manning amb dos Ns i acabat amb G bradleymanning.org. I com us deia, aquesta és una gravació d'aquest soldat que es va bueno, que, que estava gravada quan es trobava destinat a la guerra d'Iraq, a Bagdad. Ell va servir a l'exèrcit dels Estats Units, a Bagdad, i és l'única veu que, que es té d'aquest soldat perquè ha estat empresonat, com ara explicarem, eh, i, i aïllat amb, amb règim d'aïllament eh, durant aquest temps estava doncs, empresonat 23 hores al dia, amb una cel·la molt petita, i només podia sortir una hora al dia, ben, ben enmarillat, i per tant una situació eh, pràcticament, podem dir, materialment de tortura, com també doncs, succeeix en moltes presons nord-americanes i d'arreu del món, aquí també a, a casa nostra. Uh, tenim pendent fer un programa també, ja des de fa molt temps, sobre les presons, uh, aquí al programa, a Ones de Pau, Avui no parlarem tant de presons com de la, la situació d'aquest soldat i, i perquè doncs, s'ha doncs, convertit en, en l'únic doncs, responsable, eh, entre cometes, per part de, del govern dels Estats Units. I sí que farem un programa en el que el fil conductor serà la música, d'un cantautor nord-americà bueno, que fa folk rock, per definir-ho d'alguna manera, que es diu David Robbix, i les seves lletres molt explícites ens ajudaran a, a explicar doncs, tota aquesta situació d'aquest soldat, com ha arribat a, a, a la presó, i també doncs, quin és el context, evidentment, imperialista dels Estats Units amb la guerra d'Iraq i d'Afganistan. Mm, us deia que la música de David Robic serà el fil conductor, però abans, també per situar una miqueta més, posem una altra vegada aquest, aquest àudio i després us resumeixo dos vídeos que es poden veure en aquesta pàgina web, a bradleymanning.org. Hi, you've Brad Manning at my deployment phone number. This is the only known recording of Bradley Manning's voice, taped when on deployment to Baghdad. Please leave a message or call me back later. Thank you. It's the voice of a man who, following his arrest, has now been silenced by the American military. Bradley Manning. The Army private accused of supplying WikiLeaks with all of those revelations. He is held in solitary confinement for 23 hours a day. Clear violation of multiple codes right. of the Uniform Code of Military Conduct. The overall conditions of confinement are horrific. Item all up. Zones de pau amb el soldat Bradley Manning. politicians said we've got to drive them into the sea. Round up all the Arabs, send them back from where they came. Who cares if they are citizens? They're fanatics all the same. The next attack is coming, said dictators west and east and New York cannot rest until all the rebels are deceased. So send along those helicopters and we will shoot them all. And we'll cut social services and build a shopping mall. The next attack is coming said the CEO. So we need to drill for oil, build more pipelines, don't you know? If these Arabs do not like it, and we need the military here, the American people will support us, whether out of greed or fear. The next attack is coming. I heard an Afghan child say, My family was killed by a plane the other day. And when I grow up, I will get them back. So I say, beware America. Here comes the next attack. The next attack is coming, said Cheney to his men. And if it doesn't, we can make one happen again. Every war we've ever been in was started with a lie. And this war is good business, so today's the day for you to die. The next attack is coming. Doncs mentre eh, aquest soldat, membre de, del servei d'intel·ligència, de, eh, perdoneu si cometo el, algun error així tècnic, en quant a càrrecs i alguna traducció que, que podré fer una mica sobre la marxa i amb la memòria, perquè la informació està en anglès i poca informació està en castellà, i, i bé, eh, espero doncs, que ho comprengueu i, i després ja buscarem la paraula exacta i l'apuntarem al bloc del programa. Doncs eh, Bradley Manning, eh, aquest soldat del, de l'exèrcit nord-americà, eh, és la persona doncs, que avui protagonitza aquest programa Dones de Pau i eh, estem veient, per exemple, si ens connectem a la pàgina web de www.bradleymanning.org uns tres vídeos i hi ha un vídeo que es titula I am Bradley Manning. En aquest vídeo surten unes sobreimpressions que us llegiré i faré la traducció simultània. Bueno, per exemple, la primera sobreimpressió diu The Wikileaks revelations have given us the real truth about our wars. Això es podria traduir com que les revelacions de Wikileaks ens han dit l'autèntica veritat de les guerres. Bueno, un exemple és el vídeo anomenat Collateral Murder, que està publicat per Wikileaks. Una de les filtracions és aquest vídeo d'un helicòpter que el 12 de juliol de 2007 assassinava a 12 persones, entre les quals hi havia civils, periodistes de l'agència Reuters i també va ferir a eh, dos infants, així com a eh, presumptes milicians de la resistència. Bueno, una mica el que va sorprendre d'aquest vídeo, més enllà doncs, d'aquest doncs, assassinat de 12 persones, amb un escenari de guerra, amb un Bagdad doncs, devastat per les bombes, era l'actitud dels pilots d'aquest helicòptero Apache de l'exèrcit nord-americà i com doncs, eh, tenien nul respecte cap a les persones i no tenien ni idea de qui estaven disparant, no sabien que hi havia infants, no sabien que hi havia periodistes, no sabien si eren civils o milicians, en fi, tot un autèntic despropòsit i va quedar, quedar en evidència doncs, el nivell d'aquests soldats que van a fer la guerra a Iraq, així com a Afganistan. Bé, doncs un, una altra sobreimpressió d'aquest vídeo allà amb Bradley Manning, diu així. Uh, les revelacions de Wikileaks, Helped, Fuel, Democratic Revolts in the Arab World. Això podem traduir-ho com que les filtracions de Wikileaks van contribuir a canalitzar les revoltes democràtiques al món àrab. Bé, no oblidem ni, ni menys valorem, com ja van dir en altres programes, la lluita i resistència els països àrabs des de fa dècades en què la repressió, tortures i assassinats de doncs, la classe obrera i d'aquesta resistència popular doncs, ha, ha sofert d'una manera duríssima eh, com per exemple a, a Bahrein a, aquest, petita, aquest petit país situat en aquesta zona estratègica tan important Mm, que canalitza doncs, a, el, els canals i, i el golf pèrsic doncs, la repressió que va haver-hi per part d'aquesta monarquia cap a, la, doncs, cap a les protestes de la població civil es van fer amb, amb armes de foc, assassinant impunament als manifestants i aquestes bales, en part, estaven fabricades aquí a Espanya. Eren d'empreses armamentístiques espanyoles. Let me Bé, eh, això és un exemple dels molts que podem trobar i si, per exemple, ens fixem en Egipte, doncs, evidentment, la resistència és coneguda, és poc difosa des de fa molts anys, des d'abans de, de les revoltes que van doncs, treure de, del tro a, a Mubarak, i per tant Wikileaks sí que han, ens ha explicat moltes coses però mm, també sabíem que s'estaven produint totes aquestes lluites i resistències més enllà de, el que publiqués Wikileaks. Bueno, una altra sobreimpressió d'aquest vídeo diu de, de Wikileaks Revelations Change Journalism Forever. Bueno, això vol dir que va canviar el periodisme des d'aquell moment per sempre. Uh, més endavant al programa escoltarem l'editorial que, que vaig compartir en el programa d'Ones de Pau 89 del 12 de desembre del 2010 titulat Wikileaks Aullido enjaulado. Bueno, en, en aquesta editorial doncs, explico de manera crítica doncs, eh, quina és l'anúncia que podem fer, eh, totes aquestes filtracions i doncs, eh, servirà per veure què és el que deia el programa ja fa bastants mesos i ho intentarem actualitzar amb el programa d'avui. Al mateix vídeo, allà amb Bradley Manning, diu que de Wikileaks Revelations expose lies i posa com a exemple la bahia de Guantánamo, amb totes aquestes presons terrorífiques, amb els suposats terroristes que ha capturat il·legalment a través dels vols de la CIA i d'aquests vols fantasmes que han creuat les Illes Balears i, i d'altres doncs, bases militars segurament de la península ibèrica, així com d'arreu del món, durant aquesta guerra global contra el terrorisme que des de l'any 2001 doncs, està en marxa a partir de la declaració de l'administració del president Bush Jr. Bueno, el, les revelacions de Wikileaks, expose torture, expose spying, expose corruption, bribery, false imprisonment, dirty tricks, war crimes i eh, s'acaba preguntant amb aquesta sobreimpressió When did exposing the truth become a crime in America? Bé, doncs això podem titular-ho com que les revelacions de Wikileaks van evidenciar o, o van posar al descobert mentides, tortura, espionatge, suborns, empresonaments injustos, podríem traduir més lliurement, o Guerra Bruta, també traducció lliure, perquè això de Dirty Tricks pues, sona una mica infantil, però bueno, ja sabem com és el llenguatge anglès, que a vegades no és gens precís. I, finalment, Crims de Guerra. S'acaba preguntant des de quan evidenciar la veritat és un crim a Amèrica. Bé, doncs... Eh la criminalització de les vides socials i de les resistències populars. Fa moltes dècades que es criminalitza, silencia i combat amb la guerra bruta al continent americà, especialment a Centroamèrica i Sud-amèrica, això ho, tot, ho sap tothom, i per tant Wikileaks tampoc ens desvetia res de nou, però sí que, com anirem precisant, la informació doncs, prové de l'administració pública, prové d'aquests cables entre els diplomàtics, entre els diferents comandaments de l'exèrcit i per tant sí que doncs, té una transcendència periodísticament parlant, però en termes generals doncs, no és cap novetat. Posem com a exemple actual la repressió i criminalització de la justa resistència del poble Mapuche a Xile. doncs, després de llegir aquestes sobreimpressions, d'aquest vídeo on, on per cert surt també el president Barack Obama durant la precampanya en la que va participar com a candidat demòcrata i en, aquell, en aquest vídeo que surt, en aquest fragment d'aquest míting doncs el, el senyor Obama deia que demanava de protegir eh, aquests nois, deia, eh, ja referia doncs, a, a, a, als seus drets doncs, com a, com a doncs, in, implicats en, en el procés eh, de persecució a Wikileaks. Evidentment, això ho deia com a candidat i avui en dia doncs, ja sabem com a supedita i a subordinar a, a tota la pressió i, i a, a totes les lleis doncs, no escrites del Pentàgono i dels serveis secrets dels Estats Units i, per tant, Guantánamo segueix obert, les tortures continuen i també doncs, aquest soldat segueix empresonant Bradley Manning. Bé, ja i aquests, aquests teclats que sentim i, i aquests sons doncs, informàtics eh, també ens reprodueixen de manera fictícia un dels aspectes més controvertits d'aquesta acusació i, i del cas també de Bradley Manning perquè, com explicaré després també, eh, les proves, diguéssim, en les que se sustenta doncs, a, l'acusació, que per altra banda doncs, no hi ha cap judici a la vista, això també ho hem de tenir en compte, que està empresonat, però sense que hi hagi cap judici a la vista, i una de les mm, proves de que suposadament Manning va fer aquesta filtració són uns xats, d'aquí al soroll del teclat de l'ordinador, van fer uns xats amb un tal Adrian Lamo. Aquest personatge també ens el descriu al següent vídeo que ho resumiré, i no està gens clar realment... Sí, primer van existir aquests xats i després també si realment doncs, mm, es diu... O sigui, es van intercanviar aquesta informació i, i tal com se la van intercanviar que eh, després publicaria la revista digital wired.com wired.com Doncs eh, abans d'escoltar, perdó, abans de que us faci aquest resum d'aquest eh, vídeo reportatge d'una televisió australiana, Australian Broadcasting Television, doncs eh, us passaré una notícia, eh, l'àudio d'una notícia d'una televisió, en aquest cas nord-americana, dels Estats Units, que eh, en dos minuts en resumeix doncs, quina és la situació i en quant al suport, sobretot, que té el soldat Bradley Manning. And tonight, the Oklahoma soldier accused of leaking those documents is being called a hero. I'm Paul Folger. I'm Jessica Shambach. Private First Class Bradley Manning is in solitary confinement. Tonight, supporters all over the world and right here in Oklahoma held rallies saying Manning just exposed the truth. Eyewitness News 5's Mark Ockering is live with our big story. Mark? Yeah, that's right, Jessica. In fact, those uh, supporters who marched here to the Capitol this evening say they wholeheartedly stand in solidarity with Manning. They say if he, in fact, did what he's accused of doing, they say he should not be prosecuted. liberty from the tyranny of war. Nearly two dozen people marched on the Capitol in support of Oklahoma soldier Bradley Manning. Manning is suspected of leaking thousands of classified documents about the war in Afghanistan to the website WikiLeaks. He's being held in military jail. The marchers say the documents released to the public is justified, and if Manning did it, he should be called a hero and not a traitor. What he is being convicted of is not a crime. We need more people like this in this world. But the military calls Manning a criminal. They say the documents released put the lives of soldiers and Afghans at risk. The Pentagon has about 100 people reading the leaked documents to assess the damage and to alert Afghans who might be identified by name. The Taliban says they would use the material to try to hunt down people who've been cooperating with the Allied forces. A friend of Manning told us his childhood friend is very patriotic, but and if he did leak the documents, he must have felt it was the right thing to do. If he did it, he believed he was doing the right thing, and he wanted us to know what was going on. And in fact, Jordan said he last talked to Manning about a year ago. That was right before he went to uh, off overseas to his deployment. Now he says both of them, especially Manning, always wanted to join the military ever since they were little kids. We're live at the Capitol. Mark Opgren, Eyewitness News 5. Ah, molt bona nit, News 5. Així és com s'acomiaden els periodistes nord-americans amb aquesta velocitat. Mm, la veritat és que no sé realment quin canal és. Posa canal 5 de Eh, mm, d'Estats Units, suposo, perquè <clears throat> la informació és molt local i, mm, a diferència de l'altre vídeo, que sí que, sí que és un reportatge d'aquesta televisió australiana, aquí no em queda clar. Eh, en qualsevol cas, podem resumir una mica això per les persones que no sabeu anglès o no ho heu enganxat tot. bueno, no és que ho hagi enganxat tot jo, però intentaré traduir una mica quatre coses importants que penso que s'han dit. Per exemple, hi ha, hi ha una manifestació eh, en, en aquesta notícia, que bàsicament és això, hi ha una manifestació del grup de suport de Bradley Manning en el, el que és a, la presó on va estar, a Quantico, a Virgínia, i en aquesta presó dels marines dels Estats Units doncs és on es trobaven les pitjors condicions, eh, com hem dit abans, a... Eh, 23 hores al dia empresonat sense poder veure la llum i sortint només una hora mm, també se'l despertava cada hora en aquesta persona per preguntar-li si es trobava bé i clar, això si algú diu que és per si doncs, eh, la persona empresonada tenia intenció de suïcidar-se, per exemple, doncs, més aviat el que provoca és el contrari. Eh, en lloc d'evitar-ho, el que fas és provocar-ho, perquè si estàs tancat durant 23 hores i a cada hora et van preguntant si estàs bé, si estàs bé, si estàs bé, i evidentment no ho estàs, doncs eh, et pot doncs, eh, molestar bastant, sobretot també si estàs nu, completament nu, i dormint eh, tots els dies doncs, sense poder-te tapar, i com ja sabem, doncs, amb aquestes condicions de, com es diria això, de deshumanització. Bé, doncs, eh, en aquesta presó, mentre es trobava en aquesta presó de Virgínia, hi ha una manifestació de suport a Bradley Manning i una dona, que és la que escoltem en el reportatge, diu Save our democracy from the tyranny of war, que això vol dir salvem la nostra democràcia de la tirania de la guerra. Bé, després eh, apareix un jove manifestant amb una pancarta de suport al soldat Bradley Manning que diu We need more people like this in this world. Això vol dir que necessitem més gent com ell en aquest món. Finalment, el reporter eh, apareix sentat al costat d'un amic de Bradley Manning, el qual entrevista, i eh, l'amic diu que Manning és molt patriòtic i també diu textualment If he did it, he believed he was doing the right thing and he wanted us to know what was going on. Això vindria a dir una cosa així com que si ho va fer va ser perquè creia que feia el que és correcte i ell volia que tothom sabés què estava passant a Iraq i a Afganistan. Bé, mmm, els cables publicats per Wikileaks també explica el reportatge posen en risc els soldats i els afgans, segons el Pentàgon. Això, evidentment, eh, l'ha demostrat fals i, per tant, com a mínim, eh, més enllà de valorar si això és cert o no, que jo crec que és fals, pel que ha pogut passar després, el que és segur és que, com a mínim, les víctimes innocents morien abans i segueixen morint ara amb total impunitat i amb una quantitat molt més gran, evidentment, respecte a les morts dels soldats d'aquests exèrcits que estan doncs, invaint Iraq, per exemple, o Afganistan. Bé, doncs això és el que podem resumir d'aquesta notícia, que la trobarem al web de suport de Bradley Manning. Com us he dit abans, ho, aniré repetint al llarg del programa, és www.bradleymanning.org. Bradley amb Y i Manning amb dos Ns i acabat amb G, manning.org. Anem a escoltar un altre tema de David Robix, Operation Iraqi Liberation, OIL, per les seves sigles, i que era l'autèntic nom de l'operació que va fer els Estats Units a Iraq. Després li posarien un nom doncs, més eh, mm, adequat per la seva falsa campanya democratitzadora d'Iraq. Escoltem David Robix i després us resumeixo l'altre vídeo que es pot trobar a la web per si algú doncs, no s'hi pot connectar i que sàpiga doncs, més o menys a través d'aquest reportatge una mica més la cronologia d'aquest cas del soldat Bradley Manning acusat pel govern dels Estats Units de ser el responsable de la filtració d'aquests cables a Wikileaks. This is a song I co-wrote with George Bush in the key of D. David Robbins, que té bastant sentit de l'humor, ens diu que aquesta cançó eh, s'ha fet amb la col·laboració del president, l'expresident George Washington Bush. Eh, els coros són, són inspirats gràcies a, a el que va fer Bush durant el seu govern, el seu mal govern. He wrote the, uh, the chorus, actually. I could tell you the name of it, but I know it's a good one for Eric to play on. whether or not he's heard it. We've got a situation and it calls for a solution that upholds our domination of the planet. We're gonna make our case and we're gonna make it valid. If you don't like our logic, you can can it. We'll use impeccable intelligence from any country in the world. Into the camera and lie. It's Operation Iraqi Liberation. and smile for reporters as we give away bubble gum. We'll lie about Bin Laden, his connections with the Saudis. We'll lie the Army private accused of supplying WikiLeaks with all of those revelations. He is held in solitary confinement for 23 hours a day. Clear violation of multiple codes right. of the Uniform Code of Military Conduct. The overall conditions of confinement are horrific. setmanes de pau amb el soldat Bradley Manning, empresonat acusat de fer la filtració dels cables i tota aquesta informació de crims de guerra dels Estats Units a Iraq, Afganistan, etc. doncs eh, anem a veure eh, aquest vídeo que us comentava i que podeu trobar a la pàgina web del grup de suport de Bradley Manning, que és www.bradleymining.org Bé, doncs, com us comentava abans, aquests suposats xats entre Adrian Lamo i el soldat Bradley Manning, es produeixen abans de que Julian Assange fos detingut i de fet eh, i el mateix Julian Assange públicament doncs, eh, ha dit que no coneixia eh, el, en el soldat Manning bueno, si, si el conegués suposo que tampoc ho diria però eh, ho dic per situar una mica doncs, a, eh, a això eh, que és a, eh, a aquesta publicació wired.com wired.com qui publica doncs, a eh, aquests, com dic, suposats xats amb els intercanvis d'informació. Bueno, doncs el soldat Bradley Manning eh, contacta amb, amb aquest Adrián Lamo i li diu què faria ell si, si tingués tota aquesta informació, si la, la donaria, si la compartiria, en fi, una mica doncs li pregunta doncs, si li sembla bé que doncs, algú eh, faci pública aquesta informació confidencial, o no, entre d'altres coses. Bueno, aquí els dubtes que hi ha és realment si Adrián Lamo doncs, va exagerar aquesta informació o no i eh, aquesta persona és la que va denunciar eh, el soldat Bradley Manning, suposadament, el va denunciar el, a l'FBI acusant-lo de doncs, d'això que, que pretenia fer i que ja doncs, va acabar fent, com, com li va explicar amb aquest famós CD titulat eh, Música de Lady Gaga o alguna cosa així i, i que doncs, eh, de manera molt fàcil doncs, va, va extraure dels ordinadors de eh, l'administració nord-americana i d'aquests ordinadors de l'exèrcit. Bueno, aquí surt el Adrian Lamus, surt aquest personatge, amb una conversa amb Skype, amb el periodista d'aquest reportatge, del canal For Commerce de la televisió australiana. I bé, aquest periodista, Quentin McDermott, té una conversa per Skype amb Adrián Lamo i Adrián Lamo explica la seva versió, la versió de Bradley Manning doncs no la podem conèixer perquè, com us dic, està empresonat. Primer va estar empresonat a, a Virgínia, a aquesta presó, dels Marines dels Estats Units i després doncs, va ser traslladat ja més recentment, el mes d'abril de 2011, va ser traslladat de Quantico a una nova presó on es troba en condicions doncs, favorables, diguéssim, molt o no tan eh, tortuoses com, com les anteriors. Bé, aquí tenim doncs, aquesta part important, aquests xats que també Wiret ha publicat en la seva totalitat. Bueno, és un document que si, si fas un copiar i pegar amb un, amb un document de text doncs, tens ben bé 70 pàgines de xat i bé, doncs, això cadascú si té <laughs> temps per llegir-s'ho i, i sap diferenciar doncs, el, el que pot ser real o, o no d'un xat doncs, doncs sabrà treure l'aigua clara jo no, ni me'ls he mirat eh, perquè doncs és mm, bastant de temps fer aquesta lectura però doncs, aquí queda aquesta revista wired.com que ofereix aquesta informació doncs amb tota la controvèrsia que suposa dels xats entre Adrian Lamo i el soldat Bradley Manning. A la segona part del mateix reportatge que fa Quentin McDermott, això és un reportatge del 2011, doncs surten coses interessants com per exemple un altre periodista que es diu Daniel Ellsberg, que és qui va filtrar els documents de Vietnam a l'any 1969. I aquest personatge, Daniel Ellsberg, que va fer la filtració dels papers del Pentàgon, com es van conèixer, que doncs, evidenciaven la veritable cara de la guerra al Vietnam, amb tota la seva tragèdia i tota la seva guerra bruta, bombardejos amb napalm, assassinats de gent innocent, etc. Bueno, com totes les guerres, però en aquest cas tenim a Daniel Ellsberg fent una filtració o fent pública una informació que era secreta. Això és l'any 69. Doncs avui en dia que home segueix viu, Daniel Ellsberg, i és el més gran suport de Bradley Manning i diu que ja està d'acord i el defensa públicament. un altre personatge d'aquest eh, reportatge que es titula The Forgotten Man, Bradley Manning, eh, El hombre olvidado, l'home oblidat, Bradley Manning. Doncs eh, aquest altre personatge que surt en el reportatge es diu David House. És un jove informàtic que actualment és investigador de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i que va conèixer Manning en cercles de hackers, en cercles informàtics de hackers, i actualment David House és membre del grup de suport a Manning. És l'única persona que l'ha pogut visitar a la presó. Bon, un exemple doncs, d'aquesta doncs, repressió i, i aquest control total cap a doncs, els suposats enemics de la pàtria eh, dels Estats Units, com també passaria aquí, amb la dissidència i els moviments socials, doncs, als eh, Estats Units també tenen aquest nacionalisme, ja en diuen patriotisme, i bé, el, el govern dels Estats Units, els seus serveis secrets, mm, eh, també els agents de les presons, etc, mm, voldrien que Manning involucrés a Julian Assange, que, com us deia, no ha dit, evidentment, quina és la font d'informació de la filtració d'aquests cables i que no coneixia Manning, segons diu en una entrevista que també surt en el reportatge. No coneixia Manning fins que es va publicar la seva detenció. Bueno, eh, en canvi, segons l'amo, Adrián Lamo, en els suposats xats entre la, ell mateix i Manning, el soldat Manning sí que citava a Julian Assange eh, com a partícip d'aquesta filtració. Bé, tornem a David House. El juny de 2010, l'FBI va espiar i pressionar personalment a David House, eh, aquest membre del grup de suport a Bradley Manning, segons explica ell mateix. El mateix David House explica que l'FBI va entrar a casa seva i el va pressionar mm, perquè doncs, eh, no, Eh, es pronunciés públicament en suport a Manning i, i també doncs, per intentar mm, que bueno, testimoniés o, o digués doncs, uh, uh, coses que potser sap o potser no, però com us deia el que interessa a l'FBI i al govern és intentar demostrar aquesta vinculació entre Bradley Manning i Julian Assange. Un del, de, de les imatges així doncs, més sorprenents o impressionants és veure un periodista de la Fox, de Fox TV, una altra televisió nord-americana d'Estats Units, i que diu textualment que matin aquest fill de puta encara que això sigui il·legal. Això és el que demana aquest periodista, doncs, eh, ficat dins de, de no sé quin, quin rol, evidentment de periodista no, però tampoc de, de ciutadà mm, <laughs> Bé, en fi, no sabré com definir-ho, que un periodista doncs, demani que matin a aquest fill de puta fent referència a Bradley Manning. Bé, és això del patriotisme portat a un extrem fundamentalista mm, doncs, tan perillós com això. Algú que explica els crims de guerra del seu país doncs, és acusat de traïció. Bueno, per anar acabant el resum d'aquest reportatge, The Forgotten Man, Bradley Manning, l'home oblidat, Bradley Manning, del periodista Quentin McDermott, que està a la pàgina web del de, grup de suport de Bradley Manning, www.bradleymanning.org, doncs trobem eh, un, una entrevista a eh, Julian Assange, bueno, diversos fragments d'entrevistes, i eh, es pregunten si Julian Assange és un periodista. Això és important de cara al judici que es pugui fer i sobretot per formular l'acusació. Bueno, Julian Assange diu textualment que ell és un publisher. I am a publisher, we are a publisher organization, referint-se a Wikileaks. La veu en off del reportatge parla de journalist, que això vol dir periodista, doncs més concretament. La primera esmena de la Constitució dels Estats Units defensa els drets de la llibertat d'expressió de qualsevol publicació i per tant si Wikileaks eh, es considera una publicació com qualsevol altre diari de premsa per exemple doncs hauria de tenir aquest dret a, a publicar aquest tipus d'informació bueno, aquí el, més enllà d'aquests debats el que jo vull sobrellar, el que des d'aquí el programa Ones de Pau eh, en aquesta hora i mitja que tenim aquí a Contraband FM setmanalment doncs eh, avui, avui diumenge, 21 d'agost i i fins allà on es pugui difondre aquest programa, doncs vull remarcar doncs, això, el suport a aquest soldat, una cosa potser aparentment contradictòria, però crec que no ho és, perquè és un soldat doncs, que mm, no és que eh, s'hagi retirat de l'exèrcit, doncs no, no és que hagi dit jo no vull seguir sent soldat i denuncio eh, el, el que fan doncs, a, aquests militars i aquestes polítiques balicistes i criminals no només ha dit això, com poden fer doncs, molts veterans de guerra, sinó que ha, ha fet una a, acció doncs, molt potent, de fet és única, i s'hauria de fer una valoració de realment què ha implicat això, que això ho farem a, a la segona part del programa, i per tant aquí, a, més enllà de valorar aquestes qüestions que acabo de dir, el que vull remarcar és que s'ha parlat molt de Julian Assange i en canvi no es parla de Bradley Manning. Per què? Bueno, hi haurà interessos en que això sigui sí i per tant nosaltres des d'aquí trenquem aquesta llança a favor d'aquest soldat Bradley Manning empresonat des de fa doncs, ben bé dos anys i mm, que mm, és el veritable heroi d'aquesta història per moltes persones. Bé, doncs aquest reportatge de la televisió australiana, Australian Broadcasting Corporation, ABC, que no s'ha de confondre amb, amb la ABC nord-americana, doncs aquest canal de abc.net.au d'Austràlia barra 4 Commerce, aquest és el canal, doncs acaba <laughs> dient que eh, aquest programa, el canal 4 Commerce, que presenta Kerry O'Brien eh, bueno, va convidar eh, algun representant del govern dels Estats Units però que aquests no van acceptar la invitació de participar en aquest reportatge i per tant doncs, no hi ha cap declaració oficial de cap representant del govern. sing a song now for brave Bradley Manning, a jewel and a hero who is doing hard time. And all you young cell guards, look deep in your souls now, for you're starving a boy who's committed no crime. But you spit in his face and defile his name without judgment or trial. And if try him you ever should do, a plague on your secrecy rules. And I call on all those that I know to rise up for Brad Manning hero. And you who claim freedom and liberty's vow, what have you to fear from the truth? When you enslave the exposers of murder, how can you claim shock when good people hate you? For you spit in his face and defile his name without judgment or trial. And if try him you ever should do, a plague on your secrecy rules. And I call on all those that I know to rise up for bread, men and heroes. And if this song reaches you deep in that prison, Know that I'm so proud of what you have done. I am only sorry you bear such a burden for firing a bullet from rebellion's gun. And they spit in your face and defile your name without judgment or trial, try. And if try you they ever should do, pour scorn on their secrecy rules. This song is the least I can show. For you, Brad Manning hero. Bé, doncs eh, aquesta cançó és una cançó d'un altre autor que es diu Jack Homer. Mm, és l'única que escoltarem d'aquest cantant, Jack Homer, i és una cançó doncs, dedicada al soldat Bradley Manning. Bueno, eh, puc concretar-vos també una mica d'informació. Com us dic, eh, aquesta web de suport a Bradley Manning, www.bradleymanning.com amb dosenes i acabat amb G, bradleymanning.org. No té la informació amb, amb una altra llengua que no sigui l'anglès i, per tant, la traducció doncs, és complicada <laughs> si no es domina molt l'anglès, com és el meu cas, però bueno, també amb algun traductor hem pogut trobar alguna informació en clar i sí que, doncs, mm, a nivell de dades s'ha de dir que el mes de març de 2010 el soldat Manning va ser arrestat sota la sospita d'haver entregat material restringit del govern dels Estats Units al web de Wikileaks. Per tant, tenim aquesta dada del març de 2010. Quatre mesos després, el juliol del mateix any, el govern dels Estats Units va acusar el jove soldat de transferir informació classificada a la seva, al seu ordinador personal i després transmetre aquesta mateixa informació a de seguretat nacional a una font no autoritzada, o sigui, a, a periodistes. Al març de 2011, el govern va agregar 22 acusacions més, com per exemple ajudar a l'enemic, d'aquí aquesta doncs, acusació d'espionatge, tot i que els fiscals van declarar que no sol·licitarien la pena de mort per aquest pecat, <laughs> diu aquí l'article, eh, publicat a Progreso Semanal i enllaçat al, al web de suport. Bueno. I eh, es fa la pregunta en aquest article d'aquesta publicació online, diu va ser la tortura, el preu de Manning pagat per no ser condemnat a mort. Bé, recordem doncs això, eh, que eh, va estar empresonat al eh, US Marine Corps Base de Quantico, la base dels Marines de Quantico, Virgínia, tot i que després del 20 d'abril seria traslladat a Fort Leavenworth. Bé, uh, què més podem dir? Bueno, anem a recordar això, que no s'ha demostrat de cap manera que Manning filtrés informació a Wikileaks i que només tenim doncs, aquests suposats xats entre Adrian Lamo i el soldat Bradley Manning. Bueno, potser si escoltem un, algun altre tema de David Robbix, doncs també acabarem d'entrent de doncs, quina és la situació, de quin és aquest context, i per exemple podem escoltar aquest tema que es diu After We Torture Our Prisoners, al final fins que deixem de torturar els nostres presoners i ens explica doncs, la, la realitat és, és curiosa. David Robbins és, té un punt així idealista i també té un punt combatiu i bé, doncs, eh, es van alternant les seves lletres i les seves cançons. Anem a veure com expliquen ells doncs, des d'aquí, de, des dels, del seu país. Bradley Manning era d'Oklahoma i per tant doncs, anem a escoltar aquests àudios que provenen de, del país on, on hi ha doncs, aquestes acusacions cap a Manning i també al mateix temps aquestes doncs, mobilitzacions i grups de suport cap al mateix soldat. David Robbins, After We Torture Our Prisoners. We'll get rid of the dictator, rebuild your country, make sure all your kids go to school. We'll clean up the cities, get the sewage plants running, institute parliamentary rule. We'll bring you autonomy, senators and judges, and a shiny new blue banner. We'll bring you pride and prosperity, food in your bellies, and every home a phone, fax, and scanner. After we torture our prisoners. We'll bring you decades of peace, spiritual release, free religious expression. You can say what you want in the papers you run. We'll never force a confession after we torture our prisoners. The oil will flow just where it should go across the desert and into the sea. You'll thank your God and the CIA that finally you are free after we torture our prisoners. You'll all be safe with us to protect you and keep you out of harm's way. You'll thank creation and your liberation from the dark into a new day. After we torture our prisoners, you can all jump for joy, each girl and boy, and look boldly into the distance. You'll be so happy for all that we've done, for such invaluable assistance. After we torture our prisoners, you won't have to worry about tyrants and bullies now that you have sovereignty. You can hold your head high, kiss Saddam goodbye, say hello to democracy. After we torture our prisoners, we torture our prisoners. alliberem el soldat Bradley Manning, també ens solidaritzem des d'aquest programa Nos de Pau amb aquesta causa per exigir doncs, la seva alliberació i també perquè es pugui fer un judici just <laughs> dins de les possibilitats a aquest nivell doncs, de, de diplomàcia i, i d'acusacions d'espionatge i antipatriotisme. En definitiva, doncs des d'aquí, com a mínim, fer-nos ressò i no silenciar doncs, aquesta part doncs, això, silenciada, eh, aquest home oblidat del cas Wikileaks. Bé, evidentment, doncs, eh, no podem deixar de denunciar també les condicions de tots aquests presoners, de, Guantánamo, d'aquesta zona de la illa de Cuba, on l'exèrcit, el, el govern dels Estats Units, doncs, té empresonat a eh, totes aquestes persones que doncs, suposadament han actuat en, en accions terroristes. Evidentment, ja sabem la guerra contra el terror, la mala anomenada guerra contra el terror de, l'imperialisme nord-americà i també amb la complicitat i participació directa de molts governs o institucions d'Europa i de la resta del món doncs el que fa és empresonar a gent innocent i torturar-la com, com ho està fent i com s'ha demostrat que s'ha fet no només en un primer moment a, a les presons il·legals d'Iraq com les que puguin haver-hi a Afganistan sinó després en, en aquesta badia de Guantànamo. Per tant, Ones de Pau, evidentment, se solidaritza amb Bradley Manning, però també amb, amb la resta de, de presoners que pateixen tortura a Guantánamo, així com també ja posat a fer extensiva doncs, a, a aquesta denúncia i aquesta solidaritat amb tots els presos i preses que hi han aquí a la península ibèrica. Com us deia, intentarem fer algun monogràfic a, a partir del setembre amb, amb algú que ens pugui explicar doncs, quina és aquesta situació a les presons de casa nostra. recordo un cop més a aquest web del grup de suport de Bradley Manning, www.bradleymanning.org. Bé, anem a fer una, una pauseta, diguéssim, de, a, el que són doncs, aquestes cançons i, i aquesta cronologia eh, que, que estic fent, aquesta informació relacionada amb Bradley Manning. Posem una altra cançó del mateix autor que ja hem escoltat, David Robix, que en aquest cas ens, ens escriu i ens canta una cançó bastant original eh, pel seu títol i, i pel que diu la lletra. També us haig de comentar que mm, a aquest cantant doncs, té, té una web doncs, molt bona, s'ha de dir així, on pots descarregar totes les seves cançons lliurement i també tens tota la lletra, eh, totes les lletres, les lírics que diuen, i, i per tant doncs, va bé realment veure com el tio escurra les lletres i, i realment són una denúncia. Jo no les puc traduir totes aquí, ja he traduït alguns vídeos, però al bloc del programa posarem aquest enllaç de David Robbins perquè realment és, són autèntiques cròniques de doncs, a, a aquesta repressió, a aquesta militarització i, i com funciona doncs, aquest capitalisme que <laughs> fa bandera de la guerra contra el terror quan és, són els propis països anomenats democràtics els que estan al capdavant d'aquest terrorisme d'estat. I, com us dic, David Robbins té una cançó adient per l'actualitat la, eh, amb aquesta visita del papa a la ciutat de Madrid amb aquestes jornades mundials de la joventut i bé, el, aquesta cançó es diu Who Would Jesus bomb a qui bombardejaria Jesús I've seen you in the streets and at your political conventions. Talking of your crusade, talking of your nation, and other things too terrible to mention. And you proclaim your Christianity, you proclaim your love of God, you talk of apple pie and mom. I just got one question and I want an answer, tell me, who would Jesus bomb? Jesus would bomb the Syrians, cause they're not Jews like him. Maybe Jesus would bomb the Afghans on some kind of vengeful whim. Maybe Jesus would drive an M1 tank and he would shoot Saddam. Who would Jesus bomb? you on the TV and on the battleships. I've seen you in the house upon the hill. And i heard you talking about making the world safer and about all the men you have to kill. And you speak so glibly about your civilization and how you have the moral higher ground. While halfway around the world, your explosives smash the buildings. If you could only hear the sound. Westwood sell land mines and turn on his electric chair. Maybe Jesus would show no compassion for his enemies in the lands way over there. Maybe Jesus would have flown the planes that killed the kids in Vietnam. Who would Jesus bomb? confidence as you praise the Lord and you talk about this God you know so well. You talk of Armageddon and your final victory when all the evil forces go to hell. Well, you'd best hope you've chosen wisely on the right side of the Lord, and when you die, your conscience it is clear. You'd best hope your atom bombs are better than a sword at the time that your reckoning is here. send gunships into Bethlehem or jets to raise the towns of Timaries. I don't think Jesus would lend money to dictators or drive those SUVs. I don't think Jesus would ever have dropped a single ounce of napalm. Who would Jesus bomb? what Jesus found. Who would Jesus found. Bé, doncs eh, aquí David Robbins eh, eh, preguntava a qui bombardejaria Jesús i clar, doncs això fa referència doncs, directament a, a aquest expresident dels Estats Units, <clears throat> perdó, de, de Nord-Amèrica, el, el fill de, de Bush, bueno, són dos Bush, els dos igual de criminals, però bueno, aquest segon sembla que encara més, eh, George Washington Bush, i evidentment doncs, sempre han fet bandera de, del seu cristianisme i, i en fi, doncs, aquesta creuada doncs, que, que sempre doncs, té al darrere aquesta bona fe i, i aquesta doncs, falsa bandera alliberadora en nom del bé i contra el mal no? en fi, un, discursos molt bàsics però bueno, sembla ser que cala bastant i aquí doncs, directament David Robix fa tot aquest plantejament que com us deia doncs, és una lletra bastant eh, inspirada i i original i, i que, que es basa en una trobada que va tenir el mateix cantautor nord-americà David Robbins amb un evangelista en un supermercat, no? Però no només fa referència als fanatismes religiosos que fan la guerra en nom de Déu, en aquest cas dels països occidentals com, com els Estats Units, sinó també doncs, a, aquest altre evangelisme més de carrer, no? I, i que segons com doncs, és igual de contraproduent eh, eh al seu nivell, no?, de carrer. Bé, doncs eh, estem a unes de Pau, a la recta final, queden 15 minutets. Avui és diumenge 21 d'agost del 2011, som en diumenge, eh, en directe, i també pot ser que escoltis la repetició el dimarts a les 7 del matí o el divendres a les 9 i mitja del vespre. En ens cansarem de repetir aquest nom, Bradley Manning, és el soldat acusat de la filtració a Wikileaks de tots aquests cables <clears throat> i també de tota aquesta informació que... Mm, bé, anem a posar un àudio que, que està bastant doncs, concís, tot i que dura 8 minutets. Vaig a posar un àudio de l'editorial, eh, sense que soni massa pretensiós, del programa Dones de Pau titulat eh, Wikileaks, Aullido enjaulado, el programa número 89 del 12 de desembre de 2010. Bueno, en aquell programa vam parlar de Wikileaks, torno a posar aquesta editorial i després actualitzo una mica el missatge i, i bueno, aviam com es pot actualitzar després de, de tants mesos i on també doncs, a través d'aquest missatge de l'editorial doncs, aporto altres temes que, que avui no he comentat i que doncs, els remarcarem després. Per tant, eh, aquesta editorial correspon a un programa que el podeu trobar al blog d'Ones de Pau, onesdepau.contrabanda.org. Com us dic, és el programa número 89 del 12 de desembre. Són les 9 de la nit del diumenge 12 de desembre de 2010 Soc a casa i escric amb l'ordinador portàtil. Damunt la taula tinc una carpeta plena de retalls de premsa, amb notícies i articles relacionats amb Wikileaks. Fa setmanes que retallo dels diaris aquesta informació, principalment del diari El País, que juntament amb The New York Times dels Estats Units, The Guardian d'Anglaterra, Le Monde de França i Der Spiegel a Alemanya tenen l'exclusiva mundial per la difusió d'aquestes filtracions. La setmana passada vaig anunciar en directe que el programa Dones de Pau, o sigui, el, el proper programa, o sigui, aquest, aquest diumenge, parlaríem de Wikileaks i les filtracions d'informació secreta del govern nord-americà i la seva diplomàcia. Però després d'haver llegit algunes d'aquestes informacions i de reflexionar, sobretot, de reflexionar des de fa dies, em pregunto per què n'hauria de parlar ara de Wikileaks si quan es va filtrar els documents de la invasió d'Iraq i la guerra d'Afganistan no ho vaig fer? els papers del Departament d'Estat publicats pels diaris durant les últimes setmanes estan desviant l'atenció i impedint el necessari debat públic que podrien facilitar els mitjans de comunicació per visibilitzar els conflictes i encarar les solucions dels veritables problemes de l'estat espanyol. És a dir, la gravíssima crisi política, econòmica i social que vivim o patim. Dic gravíssima perquè els actors que dominen les estructures de poder del capitalisme han aconseguit que no es canviïn les regles de joc i segueixen mantenint les seves posicions privilegiades, mentre la majoria de la població se sotmet al nou ordre global per necessitat, complicitat, inconsciència o impotència. Tornant a Wikileaks, que jo sàpiga, cap filtració descobreix res de la crisi financera i encara menys ens revela informació que evidenci la gestió il·legal o criminal dels governs anomenats democràtics en relació, per exemple, amb el complex militar industrial. I és que el complex militar industrial, és a dir, el Congrés dels Diputats, l'exèrcit i els fabricants d'armament, no només impulsen la guerra global d'avui, sinó que més són una de les principals causes de l'endeutament dels estats, com Espanya, o Grècia, o els mateixos Estats Units. I aquí, endeutament és sinònim de pobresa o mort. No ho oblidem. Però, segons les darreres editorials i articles d'opinió del país en relació a les filtracions, semblaria que ens estan fent un favor amb la seva tasca per la llibertat d'expressió, que gràcies a la seva informació ara hauríem d'entendre millor com funciona el món, inclús que gràcies a ells ara ja sabem qui són els bons i els dolents. Un exemple, els documents secrets del Departament d'Estat dels Estats Units ens revelen la venda d'armes de l'estat espanyol al de Venezuela, Venezuela. I la notícia és que això crea un conflicte entre els Estats Units i Espanya i també entre Estats Units i Rússia perquè l'imperi yanqui no vol que el règim de Chávez estigui armat amb la darrera tecnologia. Això el país ens ho ven com un exemple de transparència i triomf de la llibertat informativa. Un altre cop, ara sabem com funciona el món i aquí, evidentment, el dolent és el senyor Chávez. Però l'important no és això. L'important és que el país no parla de la falta de transparència o il·legalitat, en la majoria de casos, de la venda d'armes que ha d'aprovar el Congrés dels Diputats, perquè la llei espanyola permet el secret i inclús prohibeix la publicació d'aquesta informació. I així, l'estat espanyol és avui el sisè país fabricant d'armes del rànquing mundial. acabar amb l'espectacle mediàtic del país, dir que és una llàstima que no hagin dedicat el mateix esforç a difondre els papers de la guerra d'Afganistan. 75.000 documents filtrats per Wikileaks el 25 de juliol del 2010. O els papers d'Iraq, 400.000 documents filtrats pel mateix web el 24 d'octubre del mateix any i que destapaven la guerra bruta de l'exèrcit dels Estats Units a Iraq. És clar que això ja ho va veure tothom amb les imatges de les tortures a presoners iraquians a les presons secretes d'aquell país, encara avui sota la invasió criminal i el caos més mortífer. El més intrigant de tot plegat és que aquests telegrames o teletips, els cables, en diuen, no sabem qui els ha aconseguit sostreure dels ordinadors de l'administració dels Estats Units i tampoc sabem si l'acusat pel govern nord-americà és realment l'únic culpable. Un soldat anomenat Manning, si no recordo malament, hauria sostret tots aquests milers i milers de documents. I sembla ser que els Estats Units preparen l'acusació contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per espionatge. Un argument jurídic difícil de defensar, però no seria el primer muntatge judicial que es faci. En qualsevol cas, ja es troba a la presó, per altres motius, el mateix Julian Assange. Thank you. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Bé, doncs, com, com us deia, aquesta editorial, <clears throat> perdó, aquesta editorial la, la vaig llegir el 12 de desembre de 2010 i fixeu-vos que jo mateix doncs, no, no sabia ben bé ni, ni que era el soldat Bradley Manning per tant, eh, més que necessària doncs, eh, aquesta, aquesta nit de recordatori i de solidaritat amb eh, l'acusat eh, de fer aquestes filtracions el soldat Bradley Manning bé, ens queden 5 minutets de programa som en directe avui 21 d'agost del 2011 i, com, com explicava en aquesta editorial, pues, <clears throat> s'ha de redundar en això. Eh, eh, aquests diaris, eh, al país, en, la, en el nostre territori, que van filtrar doncs, eh, aquests cables, eh, aquests teletips eh, secrets doncs, mm, van provocar un allau, un soroll informatiu realment tremendo eh, però només dels de cables diplomàtics, sobretot en canvi de, de la guerra d'Iraq i d'Afganistan, doncs no se'n va, fer, no se va fer tant de ressò. Això és el que doncs, és més denunciable perquè realment el, els cables diplomàtics, com tothom va acabar veient, doncs, no són tan transcendents i tampoc ens diuen tantes coses noves. Per tant, aquesta informació, mm, gràcies al soldat Bradley Manning, si és que ho va fer ell, mm, doncs, eh, com deia aquell amic seu, al món hauria d'haver-hi doncs, més persones com ell per desbatllar perquè tothom sapigués doncs, quins són els crims de guerra que cometen els seus governs. Ens acomiadarem amb una cançó doncs, d'aquestes idealistes també de David Robbix, i que es diu After the Revolution. never forget how reality came down around us like some Western movie set. When the dust all settled, the sun shone so bright, and a great calm took over us like it was all gonna be alright. That's how it felt to be alive. talk of solidarity and refuse to build weapons of war. No more will we make missiles. We're gonna do something different. And for the first time, their children were proud of their parents. Somewhere in Gaza, a little boy smiled. Doncs com canta David Robbins, aquí al programa Ones de Pau també creiem amb la desmilitarització, creiem que és possible la transformació d'aquest eh, complex militar industrial en una indústria civil <clears throat> i esperem que algun dia sigui possible no sabem quan, però seguirem denunciant doncs, a aquestes empreses, a aquests governs que fan la guerra i que des del Consell de Seguretat de Nacions Unides doncs, segueixen doncs, fent aquestes guerres que diuen que són legals però que no ho són pas com tampoc són humanitàries. were all the Soldiers left their faces, went back to their families. Russian treaty was signed with every sovereign state. All the terrorist groups disbanded with no empire left to hate. And they all started planting olive trees after the revolution. Brad Manning at my deployment phone number. Please leave a message or call me back later. Thank you. George Bush and Henry Kissinger were sent off to the world court. Their plans for global domination were preemptively cut short. Their weapons of mass destruction were inspected and destroyed ships dismantled, never again to be deployed. And the world breathed a sigh of relief after the revolution. Solar panels were on the rooftops, trains upon the tracks, organic gets no GMOs upon the racks. And all the billionaires had to learn how to share. Bill Gates was told to quit his whining when he said it wasn't fair. And his mansion became a collective farm. what to say. So they all decided to live life for today. I spent a few years catching up with all my friends and lovers. Sleeping till 11 on beneath the covers. And I learned how to play the accordion after the. escoltem Ens acomiadem aquí, tornarem el proper diumenge <clears throat> amb un nou programa i us recordo que el blog, el blog d'Ones de Pau trobareu doncs, els àudios que anem penjant setmanalment, així com tota la informació complementària, com és a, a aquest blog de suport a Bradley Manning, www.bradleymanning.org i altres informacions complementàries. Gràcies per acompanyar-nos, que continueu gaudint de l'estiu i sintonitzant Contrabanda FM al 91.4 o per internet a contrabanda.org. Fins al proper diumenge. Salutacions a tothom.